Mendikoa kooperatiban egoitza nausia izpuran kokatzen da, mila bostehen laboa ikide eta berogeita hamar bat erangile die kooperatiba juntan. Behurgune batetan dela kooperatiba hau eraiten ahalda, kontsumizailen galtu askara delakoz, laboien galtuae geuago eta habo biologiko edo produktu garbietat juiten da. Hoideikoe bai estatu, mendikoa kooperatiboko zuzendaiak, Jean-Bernard Lero. Biosoluzion horiek, ala manera diferenta bat da, hori hala eh, ala, eta harto eta horien eh, tratatzeko, janezake uh, eh, naturala. Eta, bon, eta badakigu emeki emeki beharko, beharko dugula hori produi fitosanitario horiek tipitu. Hala. Zomei gauzetan uh, iten alda aize, baina bon, hartotan eta ono ez da gauza hondik. Hala. Eta egen ezake, ala, uh, ala baratze zaintzen dako, bon, ba, badirera ma, makroorganismo horiekin, uh, eh, eh, mikroorganismo, eta substanz hori horietan bon, gehiago ateatzen da, eta erraiten dut ere, ala, firma hondi horieke, ala, emeki, emeki, horieke ateatuko duzte, produ berriatzu eta... Eh, hala, horien tratatzeko. Milio bat euroen heineko investizamenti egindu kooperatibak be saltegi eta tresneian beritzeko. Bestalde, internet gune bate plantan ezaidie eta laboi bako txaren zat gune berezi bat zuintan aholkiak atxamaiten ahaldutian.